Unde e iubire, acolo-i Dumnezeu, acolo e răbdare, e pace și iertare. Unde iubire, acolo-i Dumnezeu, dragostea e acea putere care încă pe pământ ne înalță către Tatăl, prin Hristos și Duhul Sfânt.